lernado pli complica ol pensite. Ce lernado estas modifitai cun ligoi inter unuopai uopai nervo celoi en la cerbo. Ciel la cerbo decidas ciui sinapsoi estu reorganizatai, tio gis nun estis mal clara. Tri neuroscientistoi liveras nun surprisain respondoin. Sen depende, ciu iu lernas fremdan lingvon, ciu iu exerzas musican pezzon, au comenzas per la treinado de nova sporto, la lernado estas ciam afero de la capo. Porque novae capabloi ancrigiu en la cerbo, caque che ili povu realigi pli mal pli frue, sen pensi pritio, nervo celoi en diversai cerbai areoi devaste nove cun retigi, au cun ligoi inter ili, tiel nomatai sinapsoi, devas pli fortigi. Tiu capablo estas nomata la sinapsa plastezzo de la cerbo. Ciel precise funccias la fain agordo ce tiu neurona alicun retigio, tio estas ancorau netute clarigita. Gis nun oni supposis che neuronoi, la nervo celoi de la cerbo, sequas ce la formigio de novai sinapsoi, ciam pli mal pli fixitan strategion neuroscientistoi de la California Universitato de San Diego, nun metas demando signon al tiu teorio. Ciel tri scientistoi el trovis, certai partoi de neurono, la dendritoi, submetigas en siai diversai segmentoi al malsamai reguloi. Tiui arbezzae disprancigioi de un uopa nervo celo servas alla accepto cae plusendado de impulsoi cae formas sinapsoin al aliai neuronoi. Depende de tio, ciu ili recte fontas el la nervo cela corpo, ili nomijas en la faca terminologio basalai dendritoi, au ciu ili ciel apicalae dentritoi disprancigias nur en pli granda distanzo el aliai arbezai structuroi, la esploristoi pobis dum activa lern procedo en vivanta organismo observi schemoin ciui devias unui de la aliai ce la formigio de sinapsoi. Ciel ili rapportas tion en faca giornalo. Tio cele la esploristoi trainis musoin, kiui dum du semainoi el lerni sin sequoin de movoi, kiui estis tute novai por la bestoi. Dum tiu tempo la esploristoi observis, kio ocasis ce tiu activa lern procedo en la motora cortexo, kio estas parto de la grand cerba scelo, quiu respondezas por la stirado de i movoi. Ili constatis, che en la apicalae arbezae structuroi, quiu situas mal proxime de la cel corpo, estas amplifita la plus endado ce la sinapsoi de nervo celo, se tiu sam tempe estas activa, cun la sinapsoi de naibarai neuronoi. Tio laula esploristoi congruas cum pli fruae studagioi en ciui estis constatita sinapsa cun activezzo ce la formigio de nervo cun ligoi. Dum infanaggio, au ali flanque ties malapero, dum la pli posta evoluo. Tiu nun observita lern rilata schemo estas lauili indico pritio che sinapsoi ciui cun ligas la apicala in dentrito in de nervo celoi en la grand cerba celo, estas organizitai en locai taskorilatai cae funcciai cunigioi, ciui reciproce fortigas sin. Ili supposeble ancau cune malcomponigas, ciam ili neplu estas besonatai, cae forgesigas de nove ion unufoie lernitan. Contraue al tio la sinapsa plastezzo en la recte el la cel corpo fontantai basalai dentritoi shainas esti cun ligita nur cun la entuta productivo de un uopa nervo celo. Tre simpligite, tio signifas, ce lernado la cerbo ne simple construas novan ponton inter la nervo celoi pli bone versaine en la diversae segmentoi de neuronoi, de la centro gis la periferio, diversae construae gruppoi, ciui sequas malsamain instruccioin, povus contribui al tio, che cun ligoi al naibarae celoi estas construitai laueble plei recte cae productive, che informoi povas esti transportatai laueble rapide, cae che io lernita, pli mal pli frue, povas esti applicata, ple grand parte, automatizite.